familjen dhe ata që e pasojnë me të mirë deri ditën e Kiametit. Do të flasim disa minuta me shpresë që Allahu subhanahu wa taala të len ndikim në zemrat tona e të bahen sebeb këto fjalë që të shijojmë xhenetin e Allahut në këtë dunja para se me shiju në botën tjetër Allahumma amin. Është ba rëndësi të përmendet dhe të kultivohet në mesin tonë lidhja e imanit ambëlsira e imanit knaqsia e zemrës së besimtarit ajo e cila ban që Allahu subhanehu wa taala të shikon në zemrat tona. Andaj edhe e lusim Allahun subhanehu wa taala që këto mexhlise, këto vende, kjo shtëpi e Allahut subhanehu wa taala dhe këto çaste që i kalojmë në ders, të bahen sebeb që Allahu subhanahu wa taala të shikon zemrat tona. Që Allahu xhelle ue ala të na ban kabul neve. Të na i pranon veprat Na e pranon shpirtin, na e pastron neve ata, t'i largon gjynahët prej neve, e në veçanti t'i largon ato pika të zeza që i ka përmend Pejgamberi sallallahu alejhi ue sellem prej zemrave tona. Ajo në të cilën paskan qenë ata miq të Allahut subhanahu wa taala. Ela inna awliya